gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esiet sveicināti Katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Ar jums runāja es Regīna, un ar mani studijā šodien ir arī Emīls, Kārls un arī Georgs. Čau visiem! Sveiki! Čau! Uh, kā jums iet šodien pastāstīt? Nu, kārtējā otrdiena pienākusi. Šoreiz mums paveicās ar sniegu mūsu foršajā februārī. Mm, augsti, bet vismaz nav mākoņains. Kā jums iet? Kādas laika ziņas nolasīju tikko. uh, <laughs> labi, es, uh, labi kā tā vieta sākumā. <laughs> Man patīk tas, ka sniegs ārā ir. Es vakar vakarā biju aizgājis pastaigā, un tieši tajā brīdī sāka sniegs sniegt. Es domāju, tas bija ļoti maģisks, kolosāls laiks ārā. Protams, es gaidu vasaru, bet nu, man patīk šis sniegs. Jā, uh, es laikam teiktu, ka man šodien iet uh, nedaudz sentimentāli, uh, nedaudz uh, interesanti, bet uh, visā ziņā diezgan labi. Jā, Georgi, kā tev iet? Man iet arī diezgan labi. Un um, šodien, uh, manuprāt, ir diezgan labs laiks. Man patīk, kad ir sniegs, izstāsta diezgan smuki. Un man patīk klajā braukt eh, ar ragām pa kalnu. Tas man ļoti patīk. Jā, superīgi. Tā kā laikam mums visiem ir tāds ziemas noskaņojums. Uh, eh, daudz tā kā tiešām tas bērna prieks, kā Georgs teica, par uh, sniegu. Iestājies uh, jūsu prātos. Uh, <clears throat> bet šīs dienas tēma uh, būs. Uh, par skolu, par kaut ko tādu, ko varbūt mēs neesam runājuši nemaz šajos raidījumos. Šaubos, vai kāds ir pieminējis. Uh, bet uh, šis raidījums būs par uh, skolēnu padomi mūsu skolas, uh, jo šodien ir tāds zīmīgs, uh, tā, tā datums, bet diena, kad, uh, teiksim tā, vecā skolēna padomes uh, kārtība mainās uz jaunu skolēnu padomas kārtību, mainās padomas sastāvs, un jā, tieši arī paralēli ar raidījumu notiek arī uh, sapulcs, kurā tiek izvēlēti jaunie amati, uh, dažādi pienākumu izpildi un nolikums tiek skatīts. Uh, tādēļ ar mums šodien ir arī Emīls, kas ir pārstāv, teiksim tā, jauno skolēnu padomas uh, kārtības uh, veicējs, un mēs ar Karlu tādu tā kā uh, vecie, rudītie, pieredzējušie dalībnieki. Veterāni. Veterāni, jā, no vecākiem laikiem, teiksim tā, ar veco to kārtības pieredzi. Varbūt tad jautājums par šo tēmu. Pirmais būs, cik ilgi jūs darbojaties padomē, un uh, varbūt kāds viss sākās, kā jūs nokļuvāt padomē vispār? Nu, man baigi patika tavs, tavs tāds iespaidošais, iespaidošā runa par padomi. Visu, ko es, nu, es jūtu tādu iespaidīgu sajūtu, bet kā es sāku padomē, man, manuprāt, es sāku pagājušo gadu oktobrī, jo manējie klases biedri piedalījās padomē, nu, un eh, daži vēl aizvien piedalās, bet es tā aktīvāk sāku pagājušā gada beigās, šī gada sākumā tā ļoti aktīvi piedalīties. Un, bet es arī iepriekšējā skolā esmu piedalījies padomē, protams, ne tik daudz kā šajā, un kopš tā laika es laimīgs. Kā tev, Regīna? Uh, <laughs> pajautāji. Es laikam vienīgā šobrīd pārtraucu savas gaitas padomē, jo, zinām, kā 12. klase un uh, tālākie mēneši pirmkārt būs ļoti saspringti, otrkārt uh, es neesmu laikam gatava pieņemt pārmaiņas, jo es pārāk ilgi, pieņemsim, piecus gadus uh, sēdēju šajā padomē tiešām aktīvi un laikam pārmaiņas šajā brīdī nenāk par labu ne man, ne pārējiem. Uh, jā Bet kā es nokļuvu skolēnu padomē, tas bija, varētu būt astotā klase, varbūt pat septītā. Kad es redzēju, ka mani nu, klases biedri jau piedalās padomē, mm, jo mums bija obligāti aizvirs kādi pāris cilvēki no klases, kas piedalīsies. Un man bija ļoti aktīva klases biedri, kas tiešām gāja, kaut ko darīja, bet es neko nezināju, bet tie pasākumi bija tiešām, tiešām forši. Un uh, redzēju, ka tie cilvēki, kas ir aizgājuši padomē, viņi tiešām kļūst saliedēti, tas ir vairāk to skolu sajūtu man bija tāds, ok, es arī gribētu to piedzīvot, to sajūtu, ka pats kaut ko radi skolā, jau kaut ko foršu, un pēc tam foršu cilvēkus. Tā kā es teiktu, ka mm, jā, man pamodināja tieši tas, ka satiktu daudz cilvēkus, iegūt jaunu pieredzi, un uh, jā, tā piecus gadus tagad nostrādāju aktīvi kā padomes dalībniece, un uh, šī bija pēdējā sapulces diena šodien uh, pa dienu, kad es biju uh, Un, uh, tagad pienācis jauns uh, posms, bez skolēna padomes. Tā kā ir bijis skumīgi šodien. Kā, kā ir tev? Tu biji tāds līderis pēdējo gadu mums padomē. Jā, es uh, neticēsiet, ticēsiet vai nē, bet es uh, tikai pievienojos padomēji pagājušajā mācību gadā, oktobrī. Man um, to laiku skolēnu padomes, var teikt, vadītāja, mentora piespieda man nākt, jo es jau tajā brīdī biju aktīvi gājis uz radio. Viņi pamanīja, ka es varbūt esmu kaut kam liederīgs, kaut ko labu, varbūt kaut ko māku izdarīt, parunāt, skatuves priekšā, tauta uzrunāt. Un tāpēc viņi arī man lika nākt. Es atnācu, domāju, labi, aiziešu, kā būs, tā būs. Un tā arī paliku. Jā, superīgi īstenībā, jo tā kā mums visus savada kopā kaut kā uh, un visus savienot pilnīgi neiedomājams cilvēkus. Un, manuprāt, padomju vieta, kur tiešām satiec cilvēkus no citām klasēm. Varbūt gaitiņos par nerunāt ar tiem cilvēkiem tā, nu, aiziet klāt čaukāta vieta, bet kā, tas nebūs tā. Bet padomju vieta, kur tiešām satiec cilvēkus un ar viņiem sāc runāt, draudzēties arī nesaistītos tā kā pat, uh, nezinu, 9 ar 12 klasi vai 8 ar 11. Un, kā, nu, pilnīgi neiedomājami liekas, kā šie cilvēki var satikties un uh, sākt uh, radīt kaut ko. Bet uh, varbūt tā, tāds abstraktāks jautājums, uh, vai diezgan loģisks jautājums, ko skolēna padome jums dod? Tā kā jums kā cilvēkam, ko jūs iegūstat no tā, ka jūs aiziet? Manuprāt, tas tāds baigi interesants jautājums, jo uh, man, es neesmu bijis pietiekami ilgi, lai varētu redzēt tos ilgtermiņa, tos ilg, ilgtermiņa tos uh, nezinu, iespaidus uz manu dzīvi, bet šobrīd es redzu to, ka es jūtos kā, nu, līderis, es palīdzu skolai mainīties uz labāku, es vadu cilvēkus uz labāku un, nu, tā, tā, tam līdzīgi. Kā tev, Regīna? Uh, jā, laikam es teiktu, ka man lielākie iegūmi, kas ieguvusi no skolēnu padomes, es teiktu pirmkārt atvēršanās cilvēkiem – teiksim, tā, būt aktīvākai, tiešām vadīt kaut kādus procesus, uh, vadīt kaut kādu komandu, uzņemt atbildību par rīcībām. Uh, iegūt ir ļoti, ļoti daudz forši kontakti gan no šīs skolas skolēniem, gan braucot visā, visādās mācībās, pasākumos. Uh, ir tiešām iegūti superīgi daudz kontakti un cilvēks attīk tādā ziņā, ka ir tā, ka šobrīd Latvijā es pazītu nu, diezgan daudz cilvēku tieši caur padomi kas ir satikti. Uh, nu, Protams, māca arī to komandas darbu, tiešām sadarboties, ģenerēt idejas visiem kopā, nevis uzspiest to savu viedokli, redzēt, kas ir vajadzīgs skolai kopumā, nevis tikai, piemēram, tev vai man. Tā kā es teiktu, tiešām ir ļoti, ļoti daudz uh, superīgi iegūmi, ko skolēm padomu sniedz. Un tu izmēģini sevi visās pozīcijās, tu vari plānot, tu vari veidot scenārijus, tu vari dekorēt, uh, vadīt pasākumus. Tā kā tu aptver pilnīgi plašu spektru vai tehnikas liktuvē. Nu, es nezinu, man šobrīd nāk prātā nekas vairāk, bet uh, tiešām tie darbi ir nereāli, nereāli daudz un dažādi, ko tu vari mēģināt darīt. Un, uh, tu pa pamēģini to vienu, tu saproti, kas ir tavs, kas varbūt nav tavs. Un tādā brīdī tu arī, teiksim tā, parāda savu daudzpusību šajā visā darbībā. Un, tā kā ļoti, ļoti daudz dažādu šo ieguvumu es teiktu tieši man personīgi. Kārli, tavs viedoklis? Ar ko sākt? Um, nu, sākumā es gāju uz padomu, es pārsvarā tur palīdzēju ar tādām nu, pasākumu rīkošanu un tādām līdzīgām lietām. Tad pēc tam man jau lika vadīt pasākumus, iet skatos priekšā, stāstīt kaut ko, runāt kaut ko, lasīt kaut ko. Uh, Uh, man tas labi sanāca, tāpēc man lika biežāk to darīt. Es atceros, labi, to es vēlāk pastāstīšu, bet uh, tagad jau man ir arī liek vadīt pasākums runātējos un tā tālāk, bet tagad man arī ir pienākums ar tehniku darīt lietas. Uh, tehnika nav mana stiprā puse, bet kaut ko es tur zinu, kaut cik, lai uzstādītu un sataisītu tādā gadījumā, ja mums nav cilvēki, kur, nu, mūsu tehniķi, kur vai nu nav, vai nu saslimuši, vai kas tur vēl ir. Tāpēc, jā, es teiktu, runāšana un tehnika tā ir man, tās ir manas divas galvenās lietas. Un arī tas, ka tas bija skolas prez, nu, padomus prezidents uz tur, diviem mēnešiem, bet tas, tas nekas tāds. Jā, jā varbūt pretējais tādā ziņā, kas ir uh, mūsu zaudējumi, tādā ziņā, ko tu zaudēji uz padomi. Vai vispār ir zaudējumi padomē? Manuprāt, tu redzēji tās no, no iekšpuses, kā tas viss, nu, piemēram, kad jūs skatāties teātrī, uh, jūs redzat to gala produktu, jūs redzat, kā visi tie aktieri, viss sižets tiek izklāts tev priekšā, bet kad tu strādā padomē, tu redz, kāds no aizmugurs izskatās, jo bieži vien uz skatuves redzot, nezinu, pilsētu, to aiz, no aizmugurs redz, ka tas ir vienkārši šablons, kur uztur uh, ķēdes, kuras ir pakāļts no augšas, nu, tu redzi, kā no aizmugurs tas viss izskatās, un, manuprāt, tas ir galvenais, bet zaudējumi, nu, ne, ne, neteikt, ka būtu tādi lieli. Kārli, tavs viedoklis? Vai ir zaudējumi, nav zaudējumi? Uh, pievienoties padomē, zaudējumi. Tādā ziņā? Esot padomē, vienkārši. À, esot padomē. Vai ir kaut kas, ko tu zaudē? Nē, nu tagad tā, tu man uz vietas jautā, es pārāk neko nevaru iedomāties. Es tikai pozitīvos redzu. Jā, īstenībā arī pirmais brīdis bija tāds, jā, bet padomē, viss ir forši. Un tad es padomāju, tiešām Emīlā, un tava atbilde bija tik precīza par to. Uh, iekšējo virtuvi, teiksim tā to saukt. Uh, tā kā tiešām iekšpusē varbūt nav tik rožaini, kā to redz ārpusē, bet tas vienalga neatsver uh, visu to pozitīvo, kad pēc tam saņem uh, no pārējiem, veidojot pasākumus vai kaut ko izmainot skolas vidē. Uh, labāku. Uh, un uh, šobrīd uh, mūzikas pauzē skanēs uh, skolēnu padomē ļoti mīļa dziesma, labvēlīgā tipa omnibus.

Buratino pie pieminekļa ziedus skatos. Muļķu laukā aproka beigas un raugās. Otrā rītā vai tik nebūs zāle zaļāka pēc tā, pēc lielā it nekā. Izskatās viņš aizmicis, kontrolieri ārprātīgie, pasažieri nolemtie. Arleķīno nesmējās, bet raudīti dzīvo. Atmonarhija nav vairs tā, kas kā. Visa nopīdzeme laba, pēdējā nekā. Un mums vairs nav nekā. Esam atpakaļ Katoļu ģimnāzijas raidījumā, tīra sirds, tīrā vidē. Un, pirmkārt, raidījums nebūtu iespējams būt šeit bez jūsu ziedojumiem, rādīju atbalstam, bet mēs vēlamies arī uzsvērt kādu būtisku akciju, kas šobrīd notiek arī Katoļu ģimnāzijā. Mēs minējām pavisam tikko par skolēnu padomes iekšējo virtuves, taksim tā, tā virtuvi kā metaforiskā nozīmē par uh, kaut kādām peripētijām un tam līdzīgi, bet uh, skola tiešām rūpējas arī par mūsu skolēnu uh, ērtībām un uh, labbūtību, kā ir moderni tagad teikt, un uh, vēlas ierīgot jaunu virtuvi skolā. Uh, tādēļ aicinām arī jūs, klausītājs, ziedot mūsu skolas jaunajai virtuvei uh, nodibinājumam Rīgas katoļu ģimnāzija. Uh, jā, lai mums būtu uh, jauna, moderna, skaista virtuve visiem tiem, kas arī nākamgad nāks uh, mācīties. Es garšīgas pusdienas uh, tā kā nodibinājums Rīgas katoļu ģimnāzija un gaidīsim jūsu ziedojumus arī mūsu skolas virtuvē. Uh, bet uh, mēs runājam tiešām par skolēnu padomi, uh, kā mums iet, kā mums neiet, uh, kas labs noticis pa šiem uh, pēdējiem mēnešiem, gadiem un vispār, ko tāda padome dara un kāpēc mums viņa vajadzīga. Uh, Jā, tikko runājām par iegu, eh, pozitīviem ieguvumiem, negatīvajiem zaudējumiem. Uh, un tad varbūt uh, tāds, uh, tāds jautājums par pieredzi. Uh, kāds ir tavs mīļākais notikums, ko tu esi pieredzējis kopā ar padomi, ko tu labi esi pa paveicis, nepaveicis? Uh, Kas tā atmiņa, kas tev liekas, ka padome, jā, tas ir pirmais, kas ienāk prātā, dzirdot vārdu skolēnu padome mūsu skolā? Man liekas, mūsu skolas padome kā tāda. Mm, es nevarētu nosaukt uzreiz kaut kādu notikumu vai kaut ko tamlīdzīgu, jo es šeit esmu, nu, kā, kā teikt, uh, zivs augstā ūdenī iemests. Nu, tikko atnācu un tikko visu, nu, tagad tikai visu sāku izprast kā tādu. Bet es teiktu, spilgtākā atmiņa ir, eh, kad mēs sanākam sanāksmēs, kad redzot visus pārstāvjus no klasēm, visus reprezentīvus, nu, tādā kopē, kopējā identitāte parādās, un man liekas, tas ir ļoti svarīgi priekšpadoms kā tāds, ka izprast nevis to, ka tu esi katrs par sevi, bet mēs esam visi kopā zem vienas skolas un zem par katru skolēnu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Vā, šis bija uh, tiešām ļoti um, pareiziem vārdiem teikts. Kārli, kas ir tava atmiņa no padomes, uh, mīļākais notikums? Ar ko sākt? Um, man ļoti patika viena atmiņa, kas man laba bija, bija tāda, ka desmitajā klasē man un uh, vienam padomus biedram mums vajadzēja vadīt pasākumu māmiņdienu. Un, uh, tur bija, es atceros, tā visa diena mēs faktiski vienkārši skrējām pa visu skolu. Un tā kā rakstījām scenāriju, ko mēs darīsim, kas tur viss tā, mēs, mēs, mēs reāli skrējām pa visu skolu, mēs tur uz skolotāju kabinetu, tur visu kur, mēs vienkārši pa visu skolu skrējām. Uh, sasvītām jau, jau tad, kad pasākums sākās, un tad mēs novadījām to pasākumu. Un vēl tad mums bija visādas problēmas, kā piemēram, uh, Kā piemēram, kā piemēram tas, ka mikrofons ne, nestrādāja. Mums bija uh, bezvada mikrofons. Mm -hmm. Un tur nebija baterijas ieliktas, vai pat bija izslēgts, vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet Šaus. īsumā sakot, nestrādāja. Mums tikai bija viens vadu mikrofons, kurš kaut cik strādāja, bet mēs bijām <laughs> divi cilvēki. Un tāpēc, tad, kad mēs to sapratām, tad mēs ātri, nu, mēs ātri tā pārdomājām, izmainījām mūsu, kā mēs darīsim. Uh, Un, uh, es redzēju, ka manam komandas biedram jau sākās stress, jo nav pēc plāna. Es ātri <laughs> paņēmu to mikrofonu un es sāku vienkārši improvizēt uz vietas. Es sāku jautāt, jo tā māmiņām visām kā bija, piemēram, kā jums tur iet, kā jums eh, kā klājas, kā patīk priekšnesums un tā tālāk. Mēģināju pagarināt to laiku. Jo arī bija tas, ka tie cilvēki, kas uzstājās, eh, viņiem arī kaut kas tur atgadījās, kaut kas tur nebija, kaut kas nebija gatavs, kaut kas tam līdzīgs. Es atceros, uh, un atkal vajadzēja to laiku pagarināt kaut kā, un tad es vienkārši gāju. Paš, es pat es, es, es nometu nost man scenāriju, <laughs> gāju pašā, pašā priekšā, vienkārši sāku <laughs> vecākiem pļāpāt un stāstīt un runāties un tā tālāk un kaut kā. Kaut kā mēs abi sanācām, mums to visu izglābt, visu situāciju. Tas man tāds uh, laba atmiņa ir. Un mēs jau tā ar to, ar to padomus uh, viedu, mēs tagad jau domājam, ka šogad arī, ja, ja būs māmiņa dienas pasākums, tad mums atkal vajadzēs vadīt, jo tā ir mūsu lieta. <laughs> tā ir mūsu lieta. Un uh, vēl viena laba atmiņa ir 18. novembris, 10. Kla... Nu, pagājušā gada mācību gada 18. novembris, kur es tēloju valsts prezidentu Kārlu Umaru. Wow, tad tādi tiešām ļoti lieli tie notikumi, tādas atmiņas, rītīgi foršas. Teiksim, tā, mani mīļākie notikumi par padomi. Noteikti ir tā pati kopā būšana ar visiem foršiem cilvēkiem. Uh, Pat liekas, amizantākais, kas varēja notikt, bija mums bija konferences skolā. Un uh, starp pa, tam daļām konferencē bija pauze, kaut kādas, nezinu, 3-4 stundas. Mums nebija ko izdarīt skolā. Un mums padomes tā, tā, tā brīža vadītāja teica, braucam pie manis uz jūras māju, kas ir kaut kur pie jūras. Tas ir, nezinu, vilciena 20 minūtes, laikam, esot jābrauc. Mēs visi tāds, ok, mēs braucam tūlīt pat pie skolotājas uz mājām. Mēs braucām pie viņas un dzērām tēju, pavadījām foršu laiku, braucām apakaļ uz pasākumu un vadījām pasākumu tālāk. Uh, jā, tas bija tās viens notikums, uh, kas tiešām ir palicis atmiņā. Tāpat ir palikuši atmiņā ļoti daudz dažādi notikumi, kur uh, man atbalstīja skolēni padomu tieši nevis klase televīzijas uh, raidījumā Gudrs vēl gudrāks, uh, kad tiešām es paņēmu līdzi savu klasi, uh, nevis klasi, bet uh, skolēnu padomi. Un, uh, Jā, visi tie pasākumi, kur ir kaut kādas amizantas izdarības, piemēram, padomu izveidoja pat savu deju trupu pirms gadiem, diviem vai trijiem, uh, jo vajadzēja pasākumam, un beigās tik ļoti patika dejot visiem, ka mēs kļuvām par deju grupu uz kādiem pāris mēnešiem, un aktīvi mācījāmies pat dejot visi. Tā kā es teiktu, ka padomi pēdējo gadu laikā ir tiešām man aizņēmusi ļoti lielu daļas dzīves, un pārāk daudz notikumu ir uh, ko atcerēties tādā ziņā. Uh, bet uh, kāds ir uh, jūsu tā, viedoklis par to, kāpēc padome vispār ir vajadzīga un vai tas noderēs arī nākotnē, pēc skolas pabeigšanas? Vai skolēna padome tev nākotnē varētu palīdzēt? Baigim tāds, nu, teikt, neprasts jautājums, bet baigi svarīgais. Jo, manuprāt, skolēna padome tev ir izaicina tev, uh, veicina vadīt cilvēks, un ne tikai vadīt cilvēks, bet arī vadīt idejas, vadīt uh, domu uz priekšu. Un tev māca to, ka tev vajag ne tikai paļauties uz to, ka tu vari, bet arī paļauties uz to, ka citi var un iekļauties grupā, lai uzlabotu savu apkārtni. Un, nezinu, ja tu vēlies strādāt kā kaut kāds pārstāvis kaut kādā, nezinu, kompānijā vai ko tam līdzīgi, uh, tas var ļoti palīdzēt. Regina, kā tev liekas? Jā, es laikam teiktu, ka padome vispār kā tāda ļoti daudz iespējas dot tieši komandas darbā, iespēja sadarboties ar citiem cilvēkiem, kā arī radīt unikālas uh, idejas, izdomāt kaut ko jaunu, paņemt neparastus risinājumus problēmām, uh, komunicēt ar vecāka gājuma cilvēkiem, piemēram, skolotājiem, direktoriem vai uh, citu skolu pašpārvalžu uh, pārstāvjiem mācēt pareizi izteikties. Tas ir pirmkārt noderīgas prasmes vispār nākotnē. Uh, kas vēl varētu noderēt arī pēc skolas, es teiktu, ka ir uh, kaut kādas um, jā, līderības tāpat, spējas. Jā, tieši tas, ko es meklēju vārdu. Uh, tieši tā atbildība par kaut kādām rīcībām būt, uh, kad teica līderim, uh, vadīt pasākumus, norises, uh, iniciatīvu uzņemties. Tā kā es teiktu tiešām, ka uh, ir ļoti, ļoti daudz dažādu ieguvumu tādās sabiedriskās jomās. Kārli? Nu, kā es jau pats biju teicis, līderības spējas. Man arī liekas, ka tie cilvēki, kas tur mācās, dara tehniku, viņiem teiksim, tas arī būtu ļoti, nod ļoti noderīgi. Jo nu, viņiem tas ir jā, praktiska pieredze viņiem salikt tumbiņa, salikt mikrofons un tādas līdzīgas lietas. Viņiem, kad, teiksim, viņiem ir kaut kāda profesija, kur viņi ļoti bieži to dara, tad jau viņi būs skolā samācījušies, praktiski reāli to arī darījuši. Man liekas, tas viņiem tas ļoti palīdzēs. Jā, tieši tas te teica. Mums bija padomē viens puisis, kas tieši tagad šobrīd televīzijā strādā. Jā, jā, jā, jā. Pirmā pieredze bija skolēna padomē. Nu, šobrīd viņš ir televīzijas darbinieks. Tā kā skolēna padome noder. Tā kā, uh, un, uh, Tagad mēs iesim vēl vienā nelielā mūzikas pauzē. Uh, mēs esam vecā jau, padome, jaunā pā, padome, uh, un uh, tādēļ būs dziesma starp divām saulēm prāta vētra. Lai no kādām tāliem nācis, liekas, tikko elpot sācis. Mm-hmm. Starp divām saulēm izvēlēties spožāko un neapdedzināties. Virs mums ir divas, divas debesis vienam ienākt, otram atdoties, vienam tuvoties no otram, izvairīties virs mums ir divas debesis. Un vēl virs mums ir divas zvaigznes. Zem vienas dzīvot, pēc otras ilgoties. Ja pirmā kritīs, tu priecāsies, bet varbūt liktenis atspēlēsies. Virs mums ir divas zvaigznes. Lai no kādām tālēm nācis, liekas, tikko elpot sācis. divām saulēm izvēlēties vēsāko un atveldzēties. Ah. Ah. Lai no kādām tālēm nācis, liekas tikko elpots acīs. Starp divām saulēm izvēlēties mīļāko un iemīlēties. Iemīlēties. Esmu apakaļ Rīgas katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds tīrā vidē. Šodien mēs runājām par skolēnu padomi, uh, ieguvumiem, zaudējumiem, pieredzi, kas, uh, kas notikuši pēdējo uh, mūsu, teiksim tā, darba gadu laikā. Uh, un tad, uh, tā kā redzams, jau tuvojas izskaņai, tad uh, veidosim tādus secinājumu jautājumus. Uh, vai... Uh, vispār ir vajadzīgs, lai skolēni veidot savu skolas vidu, un kāpēc tas ir nozīmīgi, ka tieši skolēni paši uh, veido savu, teiksim, tā organizāciju, lai paši kaut ko veidotu. Vai jums ir viedoklis, kāpēc tas ir nozīmīgi? Es varētu izteikties tā ļoti, ļoti mūsdienīgi, tā ļoti sociāli, jo, manuprāt, tas cilvēks, kas dzīvo tajā pasaulē, viņa, viņa viedoklis būtu vislabākais nekā cilvēks, kurš no ārpuses skatās iekšup. Uh, Tāpēc, protams, skol, skolotāji var izteikt gan jau apzinātus un tādus ļoti pārdomātus un, um, viedokļus, bet man liekas, galvenais paliek, paliek pie skolēniem, jo viņi ir tie, kas katru dienu nāk uz to skolu un piedzīvo viņu. Un, nu, viņi to piedzīvos vēl vairākus gadus, nu, principā lielāko daļu no viņa dzīves, bet es teiktu, viņi ir galvenie noteicēji. Un tādai padomē skaits kā galvenā daļa no skolānu balss priekš skol, skolas vadības. Kārli? Es Emīlam pilnīgi piekrītu. Es vēl gribu piebilst to, ka manuprāt tas ir ļoti svarīgi arī, jo vienkārši tas palīdz skolēnam vairāk vidēji iejusties, jo skolotāji, teiksim, nezin visu varbūt, ko skolēni varbūt gribētu vai negribētu, piemēram, viņi nezinātu, ja, teiksim, skolēns grib uh, teiksim, pieņemsim, ēdienu automātu skolā ieviest. Tas ir kaut kas, ko tiešām skolēni zina. Nu, iniciatīva no pašiem skolēniem. Jā, tieši tā, tieši tā. Un es vienkārši uzskatu, ka tas viss ir ļoti svarīgi, jo tas vienkārši palīdz skolu uzlabot katrā veidā. Jā, īstenībā jāpiekrīt. Jo tiešām paši skolēni ir tie, kas, teiksim tā, valda pār skolu. Uh, un uh, tādā ziņā mēs paši esam atbildīgi par to, kādā vidē mēs uzturamies, kā mēs šo vidi veidojam. Un, ja mums pašiem ir kaut kādas savas uh, idejas, savi viedokļi par to, kā labāk darīt, kā mums pašiem patikt, tad es teiktu, tiešām ir ļoti, ļoti forši, ka arī skolēniem ir sava, teiksim, tā balstiesības uh, nu, šajā visā skolas dzīvē, un katrs var pats izpausties, uh, atrast to savu vietu un uh, teiksim, tā, darīt skolu par tādu vietu, kādā viņš gribētu atrasties uh, un veidot tiešām tādu skolas dzīvi, kādā viņš vēlētos izdzīvot. Uh, kā arī uzklausīt pārējo skolēnu viedokļus, jo varbūt uh, ir klusāki cilvēki, varbūt netika atvērti vai publiski cilvēki, kuriem ir savs viedoklis un viņi nevēlas varbūt uh, publiski nākt un teikt, uh, sveiki, mums vajag, pieņemsim, ēdina automātus. Uh, kā jau Kārlis minēja, bet tiešām, eh, ka ir eh, kaut kādi citi cilvēki, kas var pateikt to skaļāk, lai mūs eh, sadzirdētu arī katru mūsu mazo, teiksim tā, cilvēku skolā un atnes šo balsi tālāk arī augstākiem instancēm tādā ziņā, kas ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi. Un tad tādu gala jautājumu. Vai vispār padomi vajag pēc visa šī? bija labie, labās lietas, sliktās lietas, vai padoma ir nepieciešama? Emīl? Šis baiga labi atsaucas iepriekšējo jautājumu, jo, nu, es izteicos, ka vajag padomāt, tas ir vienīgais veids, kur liel, nu, lielākā daļa no skolēniem var izteikt savu viedokli skolas vadībai. Uh, Un, e, protams, atkarībā kāda padoma ir, jo ja tā padoma vienkārši ir, lai būtu, tāpēc, ka skolas vadība domāja, ka vajag vienkārši, bet padoma tā arī neko neizdara, tādos gadījumos es neteik, nedomāju, ka vajadzētu vispār tērēt resursus vai vispār, nu, skolām laiku. Bet, ja padoma aktīvi dara, aktīvi risina problēmas, ko skolēni iedod sko e, padomēji, un viņi aktīvi dod skolas pad, nu, valdībai, uh, tādus padomus vajag vairāk un vajag obligāti. Kārli, vajag, nevajag padomu? Es jau, es jau gaidīju. <clears throat> um, man liekas, ka viennozīmīgi vajag. Jo uh, padomu nav tikai tas, kas uh, sava, nu, kas tas starppunkts starp skolotājiem un skolēniem, bet tas arī palīdz tiem cilvēkiem, kas tajā padomē ir, tas palīdz viņiem uh, savas spējas attīstīt, varbūt atrast pat hobiju, nu, spējas, kuri viņi nezināja, ka viņiem ir. Uh, un vienkārši kaut kā tas ir izaicinājums. Tas ir kaut kas, kas varbūt izēja ārā no komforta zonas. Tu ej tikai uz skolai mācītos, tu vēl ekstra kaut ko dari, kas ir ārpus skolas. Tāpēc man liekas, ka padomi ir viennozīmīgi vajadzīgi. Laikam jāpiekrīt jums abiem diviem, ka padomi tiešām, manuprāt, ir neatsverams ieguvums jebkādā nozīmē. Uh, Labi, Emīls piekrīt arī tev, ka, nu, ja tu atnāc vienkārši izdarīt neko, padomē, tad varbūt tas nav liederīgi pavadīts laiks un tas nav vajadzīgs tādā ziņā, bet, um, ja tiešām tu redzi izmaiņas, ko tu pats paveic, un tu redzi to, to ka cilvēki tiek uzklausīti, viņi tiek saprasti, uh, tad ir tiešām tad atmosfēra, ka jā, es izdarīju kaut ko labu un uh, kaut ko pozitīvu. Kad tu teici par tām savām spējām, tiešām uh, attiecībā uz savu varēšanu ir īpaši nozīmīgi, īpaši mūsu vecumā, kad mēs meklējam to savu ceļu dzīvē, kas mums patīk, nepatīk, uh, vajag, nevajag, tad tiešām ir uh, forši, ka mēs varam izmaiņot visādus uh, darbiņus arī padomē un uh, radīt, uh, jā, vidi sakārt foršāku. Un, uh, jā, tad, tad salakot visu kopā, mēs uh, laikam stilētām to, ka padomi vajag, uh, jo mēs iegūstam gan zināšanas, gan uh, pieredzi, gan arī foršas emocijas un uh, jaunus cilvēkus, jaunus draugus un uh, kā arī katram ir tā sava mīļākā atmiņa no skolēna padomes uh, laikiem, uh, dalības, bet es domāju, ka jums puiši nekas vēl nebeidzas, jums vēl ir uh, garš ceļš priekšā jums skolēna padomē. Kā, nu, man jau arī drīz uz beigām. Nu, tev vēl gads ir un Emīlam vesela divi gadi, tā kā es jums novēlu abiem diviem uh, pozitīvu, uh, iedvesmojošu un uh, pilnīgi noteikti ar labiem panākumiem bagātus nākamos sezonas un padomē labus darba gadus un foršus cilvēkus apkārt. Jā, un uz šādas pozitīvas nots arī paldies jums klausītāji, klausījāties. Dariet, izmēģiniet foršas lietas dzīvē un jā, paldies, ka klausījāties šo raidījumu. Atā! Atā! Atā! Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.